Mivel polni, polni zajadili, polni bili, koji dumpiju, takvim gore. I ja tam budem pokazati sve ovim četvrsta, jer ti ja sve bači i ovo, jer sve da e otriti. Tak, por acaso протягнув і провів нас далі. я додаток ще для вас, бо від вас занести багато. Звертаю увагу на правильну і точну роботу варто у розумінню пророчого відділу Святого Письма. Це є важливий досить високий. Якщо у наших умах погляду буде задержана своя власна думка на коротші відповіді, то це буде йому знак тому, що він дійсно речі не визнає. Він не може бути слугою володарів. То є слугою іншого світу. Якщо в нього буде поняття розуміння до прочого відділу інакше, яке положено там його. На це працює приготовчий період Івана Хрестителя. Ми сьогодні тільки згадали, яка праця була наша Додати додатку додаткові думки подавав цифрування. Да, та праця винесла добре 8 років часу. І то була праця ось постійно то кажуть, з мокрими плечима, то й береги плаче, праця. Ви повинні з головою все то, що було, наслоєно, розбирано, підлаштовували його взагалі, а прочі як такий і взагалі не був відомий. Що він собою представляв? Якщо хто-небудь урудував просто, то хіба урудував для того, щоб показати, що його красномовність світящих із букетів. Фактично показували букеті світів, світів для себе власне, а не для його, як той відділ для нього не призначений прийом. Тому то набуття точного оцінки точного погляду його відносно прочого відділу і кончу події. Неможливо цілком освоїти значить, силу повного світла не телевізійного. Ще хочу звернути до нас увагу при викладі п'ятої голови і при викладі такого артикулу, як Писання та Ісус і йому подібних артикулів. Правда, у нас їх не було багато а я на всіх останніх два не вдав Буде ще виклад 18 голові, буде на 60 великодії, при цьому в кінці. Причин викликів, коли присутні є сприймаючи цей виклад, Інформація, коли подається, там вона подається з таким загостренням, якого загострення вимагає сам текст, самого. Окрім того, уживаючи іменно способу розшифровки тих речей, бо там треба було деякі речі давати розшифровку, наприклад. Що означає Мойсей, слова Ісуса Христа, коли він говорив, Мойсей буде судити вас. Якщо Мойсей не вірить, як мені не повірити, такі тексти мусили зазнавати дещо розшифровки, які треба розуміти. При такому і другому такому случаї передається розшифровка у вас приймаючих може складатися така думка, що, можливо, це мурується фундамент якусь вічність або якісь верхністю творіння нашої організації. Ні. Таких речей ніхто і умі не міняв. І ці речі ми не передбачали. Тим більше, наша, наша праця йде від 79 року. І оголошення стояли досить великі poszukiwać. I на nacisk наша тема nasza tema nie odnalazła. Jeśli podібні temy йдуть, котрі разом йдуть, як фізичний факт, так і просто йде, про це ви були повідомлені раніше, що ми йдемо до того часу. По передбаченість бачимо, що такі речі будуть ще поступати нам на стіл у вас може складатися така думка, що ніби загострюється погляд на сотворення, цілком ні. В віночому варіанті ми його використати не можемо. Якщо ми викладемо його в віночому варіанті, тоді ми не освітлимо його так, як на самом ділі його треба освітити. Світло ми направляємо завжди на його, на його зверхність, на його волю, на його закон, на його правду, ті, куди прийшов час бувати так освітлювали абсолютно всі, хто чинив волі його і до нашого часу. Подивіться думку і слова картових башт, як вони освітлювали. Вони освітлювали іменно в такому курсі, як тоді керував його. Цього курсу придержують і не. Я по тій причині до вас ще нагадую, що, звичайно, хто-небудь з вас не вчинив собі чергу рану такими невідповідними думками. Для діла його така думка вона не пошкодить. Вона пошкодить тільки носителю цієї думки, більше нікому. Тепер сьогодні наша студія звернула увагу на таку річ, як очищення храму руками Ісуса Христа від присутності тих, хто його занечистив, тих, хто дозволив на очищення. Зверніть увагу, це стояла зворотна точка. Бо наша студія, тобто вартова варта, показала, що з цього часу зупинено стояла праця букви, праця закону, праця цих жертв, праця цієї буквальності, коли його руками Ісуса Христа вичистив храм, буквальний, тоді розпочав працю духовну. Ісус Христос не покликав. Своїх учеників продовжувати служіння Господу в храмі, тобто служіння Богу. Видимий мій храм, веде мій річанка назначення. Почав працювати невидимий храм. І там голова там стояла. Возьміть до уваги цю річ. Іменно, щоб бачити ці границі. Мабуть, пригодиться така річ, коли будемо досліджувати, активі бачити, вивчати артикули. І так взагалі мати орієнтацію пановка духовного. Сенського. У теперішньому часі ми спостерігаємо, що до нас людей сама приходить. Відвідують наші студії, наші діли і слухають. Двері наші відкриті, як це не чують. Хто приходить, хто приходить, хто не хоче, той не але одна є річ, коли вони йдуть саме, а друга річ, коли ви їм помагаєте Це не одно. Не прикладайте руки до тих людей, котрих ви хотіли, якщо вони прийшли з покоління. Якщо будете ви мати коли небудь тиші, до того, що хтось прийшов, то не більше, я ту інформацію, не углубляючи, не ширяючи так, як ви її чули. І ніколи не нагружайте її другими такими примушуючими або виробляючими якийсь уклон думками. Іначе тоді вони не прийшли самі, а вони слухали вас завдяки нову загострюючу вкладу, який ми робили на ділі. Такі речі не робіть. Це буде помилка. Або верніше, виявляє вашу помилку. Як його виключити? Ми знаємо, що артикул кінець Домонського правління заявив, його тепер покличе. Так от його буде кликати, коли вони чують його. І нічого більше. А коли ще будуть вони чути наше сполукання або якесь загострення, то тоді не його голос буде їх тягнути, а наше загострення до світу впереді. Значить, тоді вони прийшли заради нас. Ну не заради правда. Приготовлені до розуміння і сприймання. І тому то ці речі подані в наші руки. Вони знаходяться в руках стареньких. Для того це нагадує, що ми маємо переміни робити так, як ми чули, поновити, яка подивитися, так душі. А це та зміна, котра обов'язково має бути. Якщо вона не буде взята, то тоді та інформація залишається тільки в стоянні наших вух і язика нашого самоспостереження. Далі, але не перетворюється на у нас самих. Ми її насуплюємо інформацію. Але носителі живої волі просто. Отже, давай запізнювати не будемо, а робити зміни відповідно до часу. На слідуючу річ хочу спеціально звернути увагу. Оці предмети в мене мали дещо знайомство, не всіма членами нашого інформацію про закупки закони діяльність діяльність чи часів, тоді їх треба робити. Многі рахують, що вони виконувати можуть заповіді і закони самостійно. Не потребуючи тут ніякого другого варіанту. Ну хоча, ну, наприклад, тут помочі на виконання. Це є чергова помилка, яка приводить разом до загадки. Такої заповіді, що не вийшла з уст його, чи це в Дії, чи це далі, не було. Ні одної заповіді. Що ви подав його на заповідь, а не подав живий контроль до заповіді. Це слово підкреслює живий контроль. За точністю, за якістю виконання тіла. Навіть коли Адама сотворив звершено на землі, коли йшли в його в Садоїдельський, то був удар Дмитровичу. Був автор удар. Добре думаю. Так от з того часу, і поки буде світ світом навіть у вічність, навіть у вічність, над землею буде контроль. Та сьогодні тим більше. Ще ніхто взяв в руки сам заповідь, не довіщий точно і не виконав так, як потрібно, якщо немає живого контролю. Де є жива заповідь, там є живий контроль. Це і порядок потрібен встановив його. Якщо у вас таке думання буде до цих пір, вам головне дістати заповідь, і тоді можна нею орудувати самостійно кругом, будь ласка, повністю. Перечити не будемо і мішати не будемо. Але можемо давати вам гарантію, що крім врахованої роботи нічого не буде. Бо такої роботи Біблія не знає. Тобто його взагалі такого не посилав. Тому майте на увазі, що заповіді його виконуються тільки при участі живого контролю, тоді може бути успіх. А іначе успіху не буде. Не приводимо такий приклад. Право привів свій нарід до Синай гори. І там велів Мойсей вийти на гору, щоб держав не Мойсей не знав, скільки потребується часу його, щоб удержати його там. А того часу треба було 40 суток. І він пішов. Він повідомив, що він йде до його. За 40 суток, верніше, 40 суток ще не вийшло. Ізраїльтяни сказали так, ми не знаємо, що сталося з тим чоловіком. Помните ці слова? Ці слова говорять про те, що ніби вони не були поінформовані. Куди ж дівся Мойсей? Він же виразно і ясно сказав, куди він пішов. І для чого він пішов. А слово не знаємо говорить про те, що вони розгубилися і не могли приділити заключний побою. І тоді вчили ідота. І сказали так. Мойсей вірив, а це не далі вести. Тобто і 40 суток не пройшло. Відсутність живого контролю, бо Майсей стояв живим контролем там. Показала брак роботи. Повний брак роботи. Слід случай другий. Коли рукою Мойсею було видано 12 глядачів. Землю характер було розвідати. Розвідати. Розвідати. Тем более пишите туди. Це були відібрані люди з дітьми. Тобто досить високоздібні люди. Тоже було були 40 суток там. А хто прийшов в вдома інформації? Скільки їх прийшло? Два чоловіки. А решта за 40 суток здичили цілком. Вони однаково на одні речі дивилися. Вони ж не бачили різні речі, вони ж не бачили різні народи що бачило зло, то бачило 12. Відсутність живого контролю от приносить такі результати. Можемо привести масу прикладів, які показують, у що обертається. Случай, коли одиниця рахує. Мені головне наука, а решта розберемось самі. Розбирайтесь. Біблійна історія до чого написана. І не думайте, що вони були хужі нас або гірші нас. Вона написана для того, щоб ми не повторили їхньої помилки. Тому нагадуємо, що його не посилав ні одного слова на землю, що не пішло разом з тим словом живий контроль. Живий контроль відповідає і за точність, і якість праці. Щоб як дав його, щоб то слово виконано і точно виконано. Призначено працю. І все здається, цю працю апостол Павло дещо про неї нагадує в першій посаді корінцян, третя голова, де він каже, я насадив атом з поливати. Посадити і поливати. Що це означає? Посіяти і сказати до побачення, а решта ваші справи. Здається, ні. Той сіяв, а той доглядав to jest naявність цієї праці, з тим вже показує. Хоча благословення від Бога, бо там його і признають, але при цім, коли іменно доглянено акуратно і точно посіяне слово, тоді каже, а рост давав Бог при наявності цієї речі. Коли признається ця праця, признається праця співача і доглядача. Там мені показує. Так. До уваги служителів хочу звернути, нагадати слідуючу річ. Десь приблизно місяці, 10 тому назад у нас була зупинена праця вагонія. Причину ви знаєте. Інформації про неї знаєте широко. З того часу, коли вже ми приступили до праці знову, повторно, Воно повинно декілька разів Я старався робити цього оголошення тільки тоді, коли перші признаки стояли, порушення. Тоді поступало оголошення. Здається, що перше оголошення пройшло десь приблизно три або чотири дні часу. А потім так, відповідно того, як можна було це спостерігати. Брати і сестри. Орчун'a hatırlatılan Selim'cilik. не nefesini lokasto. І сьогодні має деяку приміру. У ті справи минулого часу а вони сьогодні освіжають своїми поглядами, своїми думками, своєю мужністю. Я вам нагадую, це вже не ті люди, що були до 25 серпня минулого року. Це люди другого складу цілком. Це люди ті, котрі слідкують, що за протягом річного часу вони не дозволять духу його працювати на на їхній здоров'я нічого не виграв. Майте на увазі. 25 серпня було зупинено роботу. Було дано пояснення. Від вас вимагалося письмове пояснення. У декількох разах. Уже цього тепер не буде. Тобто організація ці кроки повторювати не буде. Того хватить краще. А надальше що буде рахунок дохідних? Ще раз згадую по тій причині, що люди, ідучи так, ідучи компроміс. Це означає, що їх є присутність буде приносити глибокі занечищення процеси. Бережіть ці справи. І не грійтеся коло того, коло котрого ви говорите на що горіться на тому, горіться на тому вогні, я сам себе спалює. Сам себе вирішує. Якщо ви не зробите так, як говорив Ісус Христос, якщо тебе блазнить рука верну, якщо тебе око блазнить, теж верно, якщо виривати ви не будете блазні з себе, повлазні, то значить з твоєї роботи нічого не він не говорить, що ви маєте убіждати себе, пригладжувати себе. Каже, верний вик. Так, предмет поблажні має знайти на службі. Тобто і на хрещі. Так, слідуюча е, думка, яку я хотів повідомити до служителів. У нас ведеться зйомка наших запис наших е, студій на мікрофільм. Наші відеокамери. Це вже здається четверта студія. Yeah. Не хочу вас запитати. Хоча на самому ділі це поки що працює любительська камера. Но працює вона доволі хорошо, тобто технічно добре. У задумі наші, і раніше, а тим більше тепер, іде так зберегти, якщо можна всі, якщо їй то хоча б дещо, хроніки завжди наших студій на відеофільм. Діло в тому, що прийдуть часи, і ми будемо жаліти за втраченим часом, звичайно, заднім числом. Ми знаємо, які сильні теми проходили раніше, історичні теми. І potrebbero avere da parecchi pomodori negli interfessi i pesci morti на пишущих машина копија, преведено, на фильмах преведено, то есть на э, магнитофонных записях преведено. Однако па же запис фильма не задолжи иначе, иначе характер и ценность. Тому то организация терячи будравит. Но Ми хочемо вас запитати. От любительська камера у нас працює і сьогодні він приніс дещо умножену відеокасету, ту, ну, котра минуле зібране було. Тобто на відеокасеті умножена на сьогоднішній день він приніс нам п'яту голову апостола Яна, Івана Івана. Хто з вас бажає придбати за гроші свої, вона вже є переписана, переписана всіма якостями, на якісній літературі можете widzieć. З бігом часу. будете мати гарні ніколи. То чи є такі бажаючі? Чи багато вас є? Ого. Ну, Андрюк, рахуй. Ні, ну от пересчитай їх. Скільки вона стоїть? 16 гривень стоїть вона із записів. Бо беруть за службу запис. Так? ani myši nepryšte to možnosti. A to trhlo? Jo. Tři, tři, tři, dva. Čažela ještě, tři, tři, dva. No, znal bych to, jako tady možná na tři kasety, byl to hodně. <laughs> Tři, tři, tři kasety, zrobíte celé, třeba zpět do svých kalendrů, щоб це все реалізувати. А тут тобі так. Ну це не важко. Це добре, що є такі спеціалісти. То що ж, Юра, скільки тебе зараз, твої сумки, касети, вже що можна зараз? Ще чотири штуки, так? Да? Так от. От це ну це гости. Давайте е, для начала, хто вже має йде, повідомляти. Але дивіться, що є. От така периферія, як наш Черкас, Закарпаття, Миколаїв. Ну це периферія. Ну і ти туди зайшов. Та ніхто знає, де. ти все ж таки у надвірні слухаєш. Що це так? Така територія, що хто знає, Ні, Роман, ні, не тебе надвірні. Так, то що, получає у нас Черкаси, Закарпаття, Миколаїв. Це сьогодні взяли. Ні, я я говорю, е, за всі, що далі залишилося 4 штуки. Ще одна лише ваша. Такі хочеш брати, так? Ну ладно, подай, піде 15 гривень. Давайте по 16 гривень. Стойте, стойте. Відписуйте, там є наклейки. Оце 30 лет, це вони будуть постійно брати, чи ми будемо виборочно брати, чи от як це. Постоянно. Я постоянно. Да. А ще не можливо так, скільки є гуртків на кожен гурток. Ну добре, а чи служитель кого представляють? Ну ну, вони ж його представляють. Ні, любителя поки ще може потім і любителя будемо давати, якщо ми наберемо сцену і сантехніку, організуємо і прочее. Може це буде любителя. Так воно зараз є. Це служителі кого і представляє кого. Наприклад, І треба вам три касети. От я записав, я так, але є потягнути. Каже. Треба не довести. Так, так, так. Там молодежна дивилася. Котрим по 8, по 9 років. По 8 з половиною як. Е, така об'ява. Сім'я колдунів нам дає таке природне, щоб прийти допомогти їм у розпіловці та готовці дров нашій. Приїжджаєте, то є двоє, двоє больних. Одна больна лежить паралізована кілька років, а друга колона опази. Ще розпиловка толя. Це метровий дрова чи такі безмірні дрова? Метровий. Треба туди взяти пилу, топори, оберити, поколоти. Як це будемо робити? А коли? Ти не питав його коли? Є нема різниці хоч сьогодні, хоч завтра. От тобі добре. А коли? Сьогодні чи завтра? Ні, каже, Аркадій та приготовився, тому що що Кирили поострили, запилує куди. Кури, кури, на розшив, кури. Ано говорить, що там є що ми мусимо оприділитися, які які розвитку. І в нас вчиться кількість, яка Так, коли я вам показую... Ви йдете до шести велика. Ну, залежно від качества паперу. Слухайте сюди. Той раз, коли я показував цей е, рисунок організації, це був найбільший. Тобто він у вісім разів більший, ніж оригінал. Більше, вісім разів більше. Не зробили ще якби пробні, у два рази більше. Тоже достатньо таке доказати, почепити собі на, на столом, чи над головою, чи і де, де там панеє собі. Тоже достатньо, теж добре. Ну так от, як будемо брати, увеличені у вісім разів, у два рази, в три, чотири рази увеличені, от ваша думка. Не будемо їх виготовляти на фабриці. A Weneki się wyrobcie z tym zbożem. Tam będzie odno. A, tam będzie. odno. To coś nie porabia, ale nie Nie tak. Nie, po ustawie było. Tak wychorabia się tam. Nie, można brać tak. Weneki jest... Y, Дивіться, що є. Я лично бачу, великі і малі. Мені оба нравляться. Мені шкода малого. Пустите, шкода й великого. Лично я би той і той взяв теж, як дехто з вас вискати. Той гарний, а той. А той ще красивіший. Так, так. Так і так, заказуйте. То як дам говорити? То як дам заказувати? День маленький. Поразовий, такий, такий. День великий, день маленький. Хорошо. Сюди великий. конкретно вже е, я 5 Ну, приблизно. Від 5 до 6 гривень вона рахувала. Ще великий, великий, так? Великий. Ні, е, середній. Я говорив е, середній, тобто в 4 рази. Ага, це середній. А я вибачаюся, а ламінат е, враховують на ламінат. Він ламінат дає з одної сторони. Плечево, плечева сторона теж казав, що він ну, ну, крутив, крутив листок. Я, він робиться так, як, як, як, як листок восени скрутив, він повне, якщо він так. А то буде давати до одної сторони. Притом ваша бумага сама називається портретна, плотна, густа така. По у руках ніби листок бляска. Хорошо, то що, то говорили, що великий змарин, так? Це якщо вийде на спреділах, можливо, аж до 12 гривень. Це я так закажу, вистане. オーバーでしてオーバーでして Passando de novo? Que cachorro! Bota ele na coisa, vamos ver. Vê qual é o nome dele, você dobra de cachorro. Vê qual é o nome dele, você não tem nem, nem na profissional.